Estatua, nazioa, autogobernua, erabakitzeko eskubidea, e, hitz eta kontzeptu horiek gerozta gehiago entzuten eta baliatzen ditugu, gara iberesia hauetan, mainan, zer da hitz hoien gibelean gogoetak egiteko, norabidea, blogea edo egitasmoa azkenean eh, sortu dute, Berria, Gaindegia, Iparregoa Fundazioa, Amaika Telebista, Udal Biltza, Manu Arangiz Fundazioa, edota Unibertsitateko Euskal Nazionalismoaren Master eta unen koordinatzaile, norabidea guzionen koordinatzaile, zu izango zira, peli urzelai, egunon? Egunon, bai, alaxera. Zazpi eragile, eh? sortu zazpi eragile. Biziste hor sortu dutena, zergatik sortu olako gune bat? Bueno, ikusi du, mm, badagoela e, gero eta gehiago mm, gogoetaren beharra eta eta gogoeta hori ematen ari da eta ikusi dugu mm, gogoeta ematen ari den gogoeta hori eh, espazio batean edo gune batean biltzea interesan, interesante izan zitekela batez ere ikusi ikusgarritasunaren ikusuntutik, jendeak erresago iristeko o, eduki hobietara eta bestetik e, bezala egiteko ez hau da gogoeta sustatzeko ere bai, eh? tresna egokia izan zitekeen blog bak sortzea nolabaiteko gai hoien inguruan egiten den gogoeta edo egin nahi den gogoeta pixka bat ba, sustatzeko eta eragiteko, ez? Hori da pixka bat, e, egitasmoaren gako nagusia ez? Zazpi eragile bildu ziste hortan, lehenago izendatu ditugunak nolaz bildu zarete eh, eragile oiek bereziki berkezkak partekatzeitu zuen? Eh, bueno, prozesu bat izan da ba, aspalditik dudat torrena, eta nik esango nuke, bueno, historia kontatzeko orduan, ba, e, idea honen inguruan norabiteko, ba, universidad ezberdinetan labiltzen irakasleak ba, aipatu izan dutela ba, izan diren mintegitan eta itzaldetan ba, bueno, e, ba, behar bat horrelako tresna bat egoteko, ez? Eta, bueno, idea, hasierako ideia horretatik, ba, bueno, harremanetan jarri izan gara aldian, aia posible zen denon artean, elkarlanean, osatzea proiektu hau, ez? Eragile gehiagorekin, e, egon, egon gara harremanetan, proiektu hau sustatzeko, batzuek parte hartuko dute baino ez sustatzaile moduan, beste era batera, ba, edukiak eh, eskeniz edo eh, gogoetak eginez, eta ba, eta beste batzuk aztertzen ari dira, ba, nolako ba, ustarketa dezaketen proiektuarekin. Ez berez, oa indik, zazpi era sustatzaileekin abiatzen da norabidea proiektua, baina aurrerantzian sustatzaile gehiago izan dute. daiteke, baino hortaz aparte, ba direnek ere ba, parte hartu al dute edo lagundu dezakete edo norbait ere proiektu ireki bada, ez. Herritarren esku jartzea eta horretan ez dago mugarik, ez. Hori da, hor pixka bat eh, sartzen baikira gaian eh, pelio urzelai, nora bidea.info deituko da gune hori astelen untan eh, idekiko dena, eta eh, formalki, konkretuki, beraz, blog gisako bat uh, izango da, atal desberdinekin, eta nola ibiliko da gune hori nor kosatuko du, bo, zu duzu beraz, baina uh, nola kudeatu izanen da azkenean? Okay. Gertu dugu blogaren egitura, simplea eta Eh, erabilgarria delako ez eta mm, funtzean blogaten egituran nagusitzen dana eh, da kronologia bat eta mm, hori kronologia hori osatuko da lezmentu, elementu ezberdinekin batetik eh, gogoetak, hau da artikulu bat landuak mangai e, hauen inguruan ekarpenak egiteko balioko dutenak eta bestetik egongo dia dokumentazioari buruzko atalak e, meroteka bil, bilketa bat, egongo dia agiriak, egongo dira argitalpenen bilduma bat eta bestetik egongo da nolabete bete gaiarekin lotuta dauden gertaeren referentzi bat, ez? Eta e, iruz utabe hoiek elkartuko dira kronologia bakarrean, baina blogak ematen dituen aukerarekin, ba, visualizatu izango dira batetik gogoetak bakarrik, beste batetik agiriak bakarrik, edo beste batetik gertaerak bakarrik ez. Eta nola betere egitura simple horrekin, ba, posible izango da nola betere kontenido ietara iristea modu ezberdinetara. norabidea.info laster segituko dugu, ez, eh? zurekin pelio urzelai hori aipatzen hausnarketa gune bat eta bezergatik eta eh, nola baliatzen elko den laster aipatuko dugu. Mementuko sortziak dira behien tenorea zurekin bernadetar gain. Arrosan, eh, oilasko azkuntza batean sute bat izan da atzo iluna agian, oilaskoen hiltzeko lekia dena handeatua izan da, teilatua eta pastimenduaren parte haundi bat ere dira. Siberuko botingoan ez Horregatik, Pepe Lamirandek segitzen du president karguan, Siberuko mendizindikatian hautetxi berriak sartu dira horietan gazte dana bat, lan taldeak badituzte gaien segidatzeko, berri bat ere montatu dute iratiko proietoetan bere situa. Erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko gure eskudago mogimenduak gizakate bat muntatuko du Durango Iruñari lotzeko ekainaren zorzian, bainan aitzin, eskualeriko hainbat gunetan horren sustatzeko klipak grabatzen ari dira, bainan egin da larun batean. Puk bilariak ez dira mail gora gora tupatuko, onar eh, maileko xapelketaren finala galdu dute larun batean, biarnoko usep taldearen kontrari ziren, behatzi eta hamabi galdu dute, lusapen eta iklanda, ikusli erainitz bazen partida horrentzat mauleko zelaian. Eta baigoriko kulturaldia bururatu da, Nafarroaren egunarekin atzo, eguneko memento nagusi bat izan da, erriko kontseilu behiak lehen aldikotz Nafartaren pesta horatu duelarik. Ezberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 0 bost bost behatzi bost behatzi iru 0 bat. Zortziak eta bidira goizberrin Euskal Irratietan norabidea deitzen da blog berri hau norabidea.eu info uh, deitzen da eta zergatik goizuntan aipatzen dugun hau uh, gaur estrenatuko baita eta gogo eta gune garrantzitsu bat eh, izan nahi baita. Behartzen edo karpenak egiten ikusten nolabiteko mm, prozesuak edo nolabete aurrera pausuak gero eta benetazkoa hoa edela, gero eta urbilago dagoela, nola beste zenario mota bat, eta hortan Katalunia eta Eskoziako egoerek eh, eragin handia izaten izango dute eta izan dute eta izango dute aurrerantzean ere bai bizka bat alde hortatik ez. Eta unizut momentu ona dela mm, eh, dagoena eta sortzeko dagoena biltzen edo nola ere eh, gune batean, ez? Mm. Hor biltzeko gune batean eta errezago topatu alizateko eta Eh, eta barre eh, eta ez ibili beharrean toki ezberdinetatik e, ba, klik eginez edo mm -hmm. e, ez, bat. Hori da, azkenean hor gogo eta gune bada, baina nire dokumentuak edo hor atxemaiten alko dira, ere bilgune bat izaiten alko da. Oh, momentuz, beraz, hor Twitter kontua begipean baitut, norabidea idatzia da, Euskal Herriaren geroaz. zer da, Euskal Herriaren geroaz norabide bat eman nahi du eh, gune berezi horrek? Euskaldunen eh, norabidea zoin izango den azkenean? Gure asmoaz da norabidea markatzea. Ez baizik eta e, jendea bultzatzea norabide bat denon artean e, bilatu ez? norabiderik egokiena eta balez baina gure zeregina ez da norabidea zehaztea zen den oizek eta horri buruzko gogoeta eta eh, sustatzea. Beste Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Norabidea.info ari gira ipatzen webgune hori gaur estrenatuko da bertan eta Urtzelai gurekin eh, zaitugu horretarazten dugu kudea etariko bat eh, zirela, benen zira bakarrik proiektu hortan. Zazpi eragilek beraz hemen bultzatuko duzue norabidea uh, gunea, norabidea.info eta hor beraz gogo eta gune bat edo nork parte hartzen alko duena gara azpimaratzen aldela ere badirela uh, uh, prentsa eragile batzu eta ondoan ere uh, uh, be, fundazio batzu horrek ere bitxi egiten du elgar, elkar lana hori ere bultzatzea elkarrekin baina Nen, uh, pertsona simple gisa, eragile simple gisa, gizarteko kire gisa, gure entzule batek adibidez, ze leku ukanen du norabide.infon mm, Bueno, eh, batetik, eh, berari zuzenduta dago edukia, berentzako da edukia, eduki hori jabetzeaz gain, ba, komentatu aldu, iruzkinak egin aldu, eta egin ebali badu ekarpen landuago bat, edo bar, egin dezake, bidali dezake e, posta elektronikoraz norabidearen elbidera, eta norabidea abildua norabidea.info, elbide erresa, eta hori e, publikatu daiteke karpen bezala ere bai, ez nola ere hori da e, funtzionamendu askoz gehiorako ez dematen gu e, gogoeta sustatzeko azken finean, ez? ikusteko Katalunia ze kontatzen duten beraiek bizitzen ari den egoerari buruz independentzia portezuari buruz gizartetik bertatik ikusita Salvador Carduz Rita Marzoa eta Jaume Lopezen eskutik, eta horrekin nahi dugu ere sustatu nolabaiteko ba, gogoeta propio bat Euskal Herrian, gu gizartetik mm, zer egin dezakegun, nola ikusten dugun, zein diren urratxak, nolako etorkizuna nahi dugu herrirako, eta bares. Eta, po mm, posiblea da aurrerantzean ere olako ekitaldiak edo mainguruak edo ere antolatzea zazpi eraile momentuz zazpi sustatzeileen artean, ez? Baina hori e, bidean ikusiko du Momentuz. Edo parte hartzea beste batzuekin batera, ez? Mm. Guzti dut, badirela beste eragile batzuk eta bultatzen ari bai, Uni universitate edo gure esku dago ekimena e, eta e, oiekin batera edo ondoan edo karlanean egin detezke hainbat gauza ba, pues, bueno, gai honen inguruko kezka plazaratzeko, derronkak e, mai jartzeko eta bar. Norabida puntu info aipatzen ari girea beraz hartxaleko zazpiretan e, plazaratuko dena eta Eh, beskertzen zaitugu, peio urzalei horretarazten dugu, beraz, zuk hudeatzaila zirelohtan, miresker gure galdera jarantzun niko izuntan. Zue, miresker. Eta justuki, gaur izanen da, beraz, eh, estrena, eta gaur ere,